Astizkenoz, esperientzia bat. Eta egun kuan aipatuko dugu optimismo komparatibi, eh, komparatiboa. Winsteinek asmatutakoa eta deja errandudan bezala e, ez niz ai Hollywooden erdia bortxatu dianaz, benamina behar hogeian psikologoa izan zenaz. Honek hola definitzen du, jentek uste beitie xantza badiela ben aizua beno bizipen urosen bizitzeko eta proporzioz gutiago bizipen negatiboen ukeiteko. Ez pa usi dauzi komprenitu normal da. Hau usutan entzuten ahalden erranaldi batetaik ordezkatzen ahalda, ba hau besteik baizik ez da egitzen, gaitza txarrak eta gaitza urosak dielaik pentsatzen dugu edo espeantza dugu gui habo agituko zaikula adibidez ez litzateke nihuen lotoan ai ez pasen horako sentimentuik bena hortan haidean hoek uste uken behar die uh, uh, bestek beno xantza habo badiela ja basteko. Hau, defentsarako mekanismo bat da. Balio behitu, harrisku, suma, baten impactu emozionalaen aphaltzeko edoe kontrol sentimentu baten emaiteko gue biziai. Hau gabe, ez gynuke deuze eginen eta biziai sigari kakingari izanen zen. Otoan balin guen zuten hai ai, defentsa mekanismo huni esker duzie otoa hartzen. Ez behituzie pentsatzen edo zuin momentutan istripu batu heiten ahal duziela eta cnbc beste Eh, edo eh, urentzen, hor, uh, hortan urentzen ahal dela. Eta sentimentu hau izigarri askara balitz, ez zunukie balinba otoa hartuko. Eta hartzen balinba usi ordin, da optimismo komparatibo huni esker. Nula neurtzen da hau, be bi manea batia. Lehena, zuzenin galtregitez jenter, ze probabilitate estimatzen diez zerbait txara agituko zaiela. Adibidez bat eta zazpi zemakien artin, ze probabilitate bada auto istripu baten ukaiteko beste gida zaler komparatuz hoi galtegiten haldugu esker eskuin eta bigeren manea bat bada zeharkakua. Galtegiten badugu bat eta zazpien artin beti zuin probabilitate bada egun batez istripu bat ukenen duziela. Hor adibidez eranen eta ziet hiu edo bi galtro, bigeren galtro hua ekin jarrikitzen dugu, bat eta zazpien hartin, zuin probabilitate bada gibe uh, gidalai landa badet, batek, edo edo zuin gidalaiek, istribu bat ukenen dira zazpien gain. Eta hor, barin bat zazpi emanen deita, uh, bost emanen deita ziet, edo beste zenbakia beno handiagoa. Eta bi errapostiak uken ondotik afet, optimismo zenbaki bat maiten da. Hor, eman dudan adibidian, lehen galtuan hiua arraposti eman badugu, hiu xantza badutugula zazpien gain estripu eh, baten ukeitia guk aldiz bestek bost xantza batiera, ebe optimismo emaitza da bi, bien artekoa elkitzen dena bostken hiu urdin bi. Usutan hoi agitzen da, pentsatzen behitugu bester komparatzez xantza gutiago badugula estripu baten sortzeko edo ukeiteko. Inkonsienteki, pentsatzen dugu, ba ni ikestut istripuik eginen bidin nizelaik kasu egiten behitut, eta hau bezala erraiten ahalda eniz... Eh, hau bezala, eh, adibide hanitxe gaiten ahaldia, nik ez haur duen ezai, ezaiko preservatiboak jabilten behitutut, edo en sekulan jo, eh, jorten uh, ebilten nizalaik beti ene haintzinin sugiten behitut. Azterketa hanitx badia optimismo komparatibuaz, mila behatzen talautan hoita hamabian adibidez, Taylor, Kennedy, Herbert eta Aspin Wallek homoseksualak dutie aztertu, Oitazteko eta kontestuan ezarteko garaian sida hanitz hedatzen behitzen, galtezt eh, eta galte egiten zen, ea uste ukenen hek eher agitzen ahal zela. galtestatiek uste zen bestek beno santzak utiago bazira eh, prefosta kutsatuik izateko. Bena hortan, intereskarria dena aztertzia da. Ikustia sumaitek optimismo komparatibo hau tipiagoa diela gai sumaitetan eta hor zergatia beti ikusten ahal dela. Adibidez, oto istrupu bat jadanik uken balin badu zie, ebe balin ba ez deita zie terranen. guti, badela ziek oto istrupu baten ukeiteko, bena habo. Eta hoi, hanitxetan agitu balin bat zaizie, wano habo eta zien optimismo komparatibo delako hau, ebe apalagua izanen da, beitaki eh, izi edo beitak posible bedera hau agitzia. Ez behar hanitz agitzen zaizielaik, pentsatzen uzi ez beharak iuta habo agitzen zaiziela, eta ez bali mazaizie deuze agitzen, ebe uste duzi, o, o edo optimistagoa ziela, eta hoi eh, nortzen ahaldela ordin optimismo zenbaki runekin. Esperientzia hunekin hoartazi nahi neizien, hau existitzen dela, frogatuik dela bakotsak pentsatzen dugula hau izuak beno hobe giela, alta hau ez da ia, segur ez giela, o bestik beno hobe izaiten ahal, behar bada sei sumaitetan eh, bestik beno hobe bagia, segur bestetan bestik beno txarrago giela, eta urentzin bataz bestekuan giela, edo hala. Hunen barnatzeko esperientziak ikustia komendatzen deiziet eta horrentako interneten edieiten dututzie, txerkatzez optimismo komparatiboa ezartez edo ikerlaien lanak edo ikerlaien izenak ezartez. Astizkenoz, esperientzia bat. Esperientzia bat.